markus suura sappo e go'o aya go'o yahde sappo e go'o no isa naatiri ursalima de isa e aahiɓe muɗum ɓadino ursalima den jotti baytefaaji e baytaniya dow wamde wi'etende jeytum isa lili aahiɓe mum ɗiɗo wi'iɓe jehe naato e wuro wongo yeeso moɗon gon de jottiɗon fuu on tawan mola araa gaba goto waɗɗake abada no haɓɓi kaɓɓitonga gaddonga ɗo deni goɗɗo ƴami on ɗume gaɗotonga jaabo ɗon mo bi on jomi amin no haajanga dei o wartiranga law ɓe jehi ɓe tawi molagal no haɓɓi yasin takkol dambugal ɓe kaɓɓitinga woɓɓe nder darinoɓe ɗonɓen ƴamiɓe ɗume gaɗoton ɗo ko waɗi oɗon kaɓɓita molagal ɓe jaabori ɓen no isa wi'irnoɓe ni nden ɓen acci ɓe ɓe jarani isa molagan ɓe deki kolte maɓɓe dow magga isa waɗɗi himɓe ɗuɓɓe daɗɗi koylte mum'en dow laawol woɓɓe kelti licce leɗɗe takkol ɗon daɗɗiɗe dow laawol gol ardiɓe mo e heeduɓe gaɗa makko ɓen no ƴewno no bi'a jettooje he barke godani garɗo dow innde joomiraawo barke wodani laamu mama meɗen dawda laamu garowu gun jettoje godani allah gonɗo dow kammu isa ƴenci ursalima na towi suudu dewal mawndu dun daari ko tawa nder mayru fuu amma gam naange no yana o yehi baytaniya kanko e aayiɓe sappo e ɗiɗo ɓen markus sura sappo e go'o aye sappo e ɗiɗi yahde sappo e nayi no isa huɗiri ibbe jangore mum gaɗa ɓe dawi baytaniya tawi omo rafa o holliri ibbe bilitikki o yehi ƴewoyde de ni omo tawraki ɓiɓɓe de o yottinoki den o taway e makki hunde fuy se hana kakoli ngam wakkati on hana wakkati dimol ibbe non o wi'i ibbikin to baa gooto nyaama ɓiɓɓe ma abada kaden a yiɓe makko ɓen nani ɗum markus suura sappo e go'o aya sappo e joyi yahde sappo e jeenayi no isaa riiwiri luumotooɓe nder suudu dewal mawndu ɓe jotti ursalima isaa naati nder batamaare suudu dewal mawndu ɗum fuɗɗi riiwude soodooɓe e sonnooɓe wonɓe ley ton o liɓi teburuji weccooɓe ceede e jooɗorɗe sonnooɓe buugaali o accay baa gooto tokka nder batamaare suudu dewal mawndu dun no ronndi gineeji nden o waajiiɓe hana no windi suudu am indirte suudu waɗirdu du'ayeere leñi fuu onon kay on gaɗiindu suuɗorde wuyɓe hooreeɓe sakkanooɓe allah e jannginooɓe tawreeta nani ɗum tefi no bardata mo ɓe kulimo ngam waaju makko on naati jama'aare de sanne de naange yanuno den kanko e aahiiɓe makko ɓe burti siire ursalima den markus sura sappo e go'o aya laso yahde laso e jeegom du'a'u gonduɗo e gonɗinol jaangoore mum ɓe bittoto ibbikinton ɓe ji'iki yoori karaw faa yotti e ɗaɗi piyeer micciti wi'i iisa modibbo da ibbiki kuɗunoɗakin yoori iisa jaabiiɓe wi'i gonɗine allah goonga kaalanammi on neɗɗo fuu bi'uɗo wamde de ɗoofa saamoyley maayo ɓaleewo si sikkitiray nder ɓernde muɗum gonɗini ko wi'i ɗum laatoto fuu waɗante ɗum ɗum waɗi komiɗo wi'a on ko eluɗon nder du'ayere fuu gonɗine on keɓi ɗum nden on gaɗante ɗum de dariɗon faagaɗon du'ayere fuu de ni no woodi mo jogitaniɗon jaafeemo faa baaba moɗon gonɗo dow kammu on yaafano on hakkeeji moɗon amma se on jaafataako baaba mon gonɗo dow kammu on du yaafataako hakkeeji moɗon markus suura sappo e go'o aya leso e jeɗɗi yahde woronje e tati ƴamol dow towi baawɗe iisaa ƴiwi ɓe garti ursalima kaden de iisaa fiilotono nder suudu dewal mawnduden hooreeɓe sakkanooɓe allah e jannginooɓe tawreeta e mawɓe yahudankooɓe ɓadiimo ƴamimo laamu goye hokkima baawɗe gollude ko gollata ɗum moy hokkima laawol gollaa ɗum isa wi'i ɓe mi ƴaman on hunde worre de ni on jabake kam nden mi haalana on kokkuɗo kam laawol mi golla ko gollanmi ɗum batisma yahaya on to allah ƴiwi naa to himɓe jaabe kam ɓe cawondiri hakkunde maɓɓe ɓe bi'i de en bi'i to allah o ƴaman en ndenne ko waɗi ko en gonɗinay yahaya amma eɗen mbaawi wi'ude to himɓe na yiɓe kule himɓe ɓen ngam ɓe fuu yiɓe jogori yahaya no annabiijo gongaajo ɓe jaabi iisa ɓe bi'i min annda iisa wi'i ɓe denne min du mi haalanta on baawɗe ɗe gollirammi ko gollammi ɗum